To spomenut ću vam nekoliko hadisa koji govore o propisima koji se tiču sapanja u namazu. Tako bi, je li glasilo ovo poglavlje koga je naslovio autor. I u njemu je spomenuo, rahimehullahu ta'ala, četiri hadisa. A <clears throat> Nenes ibn Malik radijallahu anhu kale, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة kaže Enes ibn Malik da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao poravnavajte namaze u istinu je poravnavanje namaza od pot, poravnavajte safove u istinu je poravnavanje safova od potpunosti namaza u ome hadisu došla je naredba za poravnavanje safova, što znači da treba ispraviti saf i popuniti praznine u safu. I došla je naredba o popunjavanju praznina u safu u hadisu koga bilježimo ima muslim u svome sahihu od Džabira ibn Semura radijallahu anhu da je rekao izišao je jednoga dana poslanik sallallahu alaihi wasallam na namaz, pa je rekao, zar se nećete poredati u namaze, kao, zar se nećete poredati u safove kao što se redaju meleki pred svojim gospodarom, pa su kazali ashabi Allahu poslaniće, a kako se to meleki safaju pred svojim gospodarom? Pa je rekao, sallallahu alaihi wasallam popunjavaju prve safove, potom ih ravnaju. I došlo je u hadisu kod Ebu Davuda koga pa prenosi Ibnu Omar da je poslanik sallallahu alaihi rekao poravnajte sapove izbijte vaša ramena i zatvorite praznine u safu. I došlo u predaji koju bilježi Ebu Davud Ibn Hibban od Enesa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao poravnavajte sapove i približite ih i poravnavajte vaša ramena tako mi Allaha ja vidim šeitana kako ulazi u praznine između safova Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve naredio da se poravnavaju safovi i da se približe. Pa vidimo grešku klanjača koji staju u saf tako da saf biva daleko jedan od drugoga. Znači između safova ima veliki razmak. Jer tada je šeitan aktivan i to je prilika znači koju koristi. U ome hadisu je dokaz da je poravnavanje safova obavezno ili dobrovoljno? Molim? Obavezno. U ome hadisu je dokaz da je poravnavanje safova dobrovoljno, mustahab. Jer je poslanik s.a.v. rekao min temami sada od potpunosti namaza. A ono što upotpunjava nešto niti je farz, niti je vađib. Nego upotpunjava šta? Sunneti su ti koji našto upotpunjavaju, daju mu pravi oblik, je tako? Dok ruknovi i vađivati se moraju činiti. Moraju se činiti. iz ovoga hadisa možemo zaključiti da naredba kada dođe u šerijetu, koja pored sebe nema argument koji mijenja njenu formu ili njen stepen, biva kategoričkog karaktera. Kako? Ovdje u hadisu rečeno Su sufufekum. Poravnavajte nam sapove. Je li poravnavanje sapova ovdje došlo u imperativu? Jes. Ali je nakon toga došlo, kaže se, zaista je poravnavanje sapova ili zaista poravnavanje sapova upotpunjava namaz. Pa je ova riječ zaista poravnavanje safova. Upotpunjava namaz je spustila prethodnu šta? Naredbu na niži stepen. Pa tako možemo zaključiti ono što je stav većine učenjaka islamske metodologije ili sulfika, da kada dođe naredba, a nema pored nje ništa što tu naredbu mijenja, mijenja njenu formu ili njen stepen, njenu kategoričnost, onda ta naredba biva znači za vudžub i biva obaveza i koja ostavi biva griješena. A ako je u da je, svakako da je ispoli. U protivnom ne bi bilo potrebe da je naredba za dobrovoljno, ne bi bilo potrebe za čim? Za ovim dodatkom. Ne bi bilo potrebno. Međutim, ovo je, kada se gleda samo ovaj hadis, ponaosob sam za sebe. A mi ćemo vidjeti da li je poravnavanje safova mustahab ili je vađib iz narednog hadisa koji slijedi. Upotpunjavanje safova biva tako što se upotpuni prvi saf, pa potom oni koji slijede, potom oni koji slijede. I iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je upotpunjavanje sapova obaveza odnosno stvar na koju mora imam da vodi posebnu pažnju. Svi su ljudi zaduženi, no međutim ima, imam ima posebno zaduženje, jer on ima pravo da ne otpočne namaz dok se znači ne poravnaju safovi. Mudrost poravnavanja safova je tome, u tome što se time podudaraju postupci ljudi sa čime? Postupcima meleka meleki se ravnaju, tako si ljudi. Kao amin kada izgovorim, pa se naše amin podudari se šta? Sa meleka. Pa je u tome velika blagodati, velika odlika. Kaže imam Gazali u svome dijelu Al-Ihya. Imam Gazali je imam ovoga ummeta. Kaže imam Zehebi da je bio min Alem, da je bio od najpametniji ljudi koji su se pojavili. I zaista je tako. No međutim, iskušao ga Allah te barake o teala sa sufizmom i njegovo djelo on din, posebno u poglavlju suluka ponašanja znači i, i edeba je sporno. I u drugim stvarima, no međutim ovdje je posebno kritično. I o tome se islamski učenjaci kritički osvrtali osrtali i prigovarali mu. No međutim, imam Gazali, ostaje imam, ovaj, što imam u usul fikhu i u šafijskom fikhu općenito. Kaže, imam Gazali, mimber koji presjeca sapove, kaže, bit će prvi sap onaj koji je slobodan od mimbera. Znači, nije ga mimber šta? presjekao. I govorio je Sufjane teuri, kaže, prvi saf je onaj saf koji je iza mimbara. Znači vidimo da je u njihovo vrijeme šta, da su mimberi bili. Sufjane Seuri od generacije tabi pa vidimo znači da je kod njih da su bili ovi mimberi ili su bili veliki, znači dugački, ili su bili ti koji su bili negdje u džami i ometali, znači, panjače e, kada se safaju safove. Kaže imame Neovi u svome komentaru na muslimov sahih. Prvi saf u čijem pogledu se navode pohvale u sunetu poslanika sallallahu alaihi wasallam je saf kaže koji je iza imama. Saf koji je iza imama. I kaže, na to ukazuju e, e, ili spolješnje značenje hadisa ukazuje na tu činjenicu. Neki učinjaci kažu da je prvi saf ono što je spojeno od zida do zida. Od jednog do drugog kraja mesečida. To što je spojeno, to je šta? Prvi saf pa prvi saf kada ne bi bio spojen, bio bi prekinut mimberom, ili da ne bi bio potpunjen slično tome na računa sa prvim safom. A neki kažu da je prvi saf opet, da je to simbolika za onoga koji prvi dođe u džamiju. A prvi čovjek dođe u džamiju i sjedne negdje uz nasred džamije ili na kraj džamije i klanja, on je šta prvi saf. No, međutim, ova dva mišljenja slaba. Jedno i drugo mišljenje je slabo, nisu jaki, jer poslanik sa jasno hvali prvi saf i govori o prvom safu i da znaju šta je, natjecali bi se za prvi saf, da tako da uđu u prvi saf, a ne bi se natjecali da se jedno sred džami i slično tome. Tako da, ova mišljenja znači nemaju jaku osnovu i stoga imam neovi kaže u svome djelu Šerhul al Međmua, kaže, taman kada bi ovaj presjecao taj, taj saf, on se računa prvim, s tim što, jeli svakako, nagrada se umanjuje ako svak ima, znači, pri sebi ono što se kosi sa sunnetom poslanika, sallallahu alaihi I desna strana svakog sapa je bolja od lijeve strane. Pa je desna strana drugog safa bolja od lijeve strane drugog safa. Tako? A lijeva strana drugog sapa je bolja od desne strane trećeg sapa. Znači sap naprijed je bolji, a u tome samom sap onda je desna strana bolja. Stoga su ashabi voljeli da stavi iza poslanika sallallahu sa njegove desne strane. Imam Gazali kaže da je bolje bježati od, od prvog safa ako u njemu nešto ima od munkara što čovjek ne može promijeniti. Kao na primjer da je čovjek došao da klanja odići sa stilom pa moraš stati pored njega i o tome, kaže da je bolje otići. No međutim, Allahu alem da to utječe, taj šer i munker utječe na njega samoga, ne na druge klanjače. Ako klanjaš pored čovjeka koji na ruci ima zlatni prsten, zbog toga napusti saf, Allahu alem da to nije mišljenje jako, osim ako imam ga zali, ima nekakav argument, ali ga ovdje nije spominjao. Potom je autor spomenuo drugi hadis kome kaže an Nu'man ibn Bashir radijallahu anhu kale سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم Ili ćete, kaže od Nuama ibn Bešira se prenosi da je poslanik sallallahu sallam rekao ili ćete poravnavati vaše safove ili će Allah te barake o ta'ala razjediniti vaša lica. Oli muslimin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو u verziji kod muslima poravnavao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naše safove kao da su el kao da su strela, kao da su strele ti sapovi. Dok ne bi vidio da smo shvatili šta želi, kako da ih poravnamo, jeli? Potom je izišao jednoga dana i skoro da je donio početni tekbir, pa je vidio čovjeka koji je isturio malo svoja prsa u safu Pa je rekao Allahovi robovi, ili ćete poravnavati safove, ili će Allah razjediniti vaša lica. Nu'man ibn Bešir, po prvi put se susrećemo sa njim u komentaru, jel, on je ashab, sin ashaba, zove se, ili nadimak mu je Ebu Abdillah, bio je emir u Kufi, u Himsu, kad je u Dimašku, i on je prvo dijete koje je rođeno Ensarijama nakon Hidžre. Navode učenjaci da je on prvi koga je poslanik sa osanem poselamio sa tehijetul islam, sa, islamskim pozdravom. I rođen je 14 mjeseci nakon hijđre po ispravnijem mišljenju, a umro je u Himsu ili u Šamu ili okolnim selima 64. hidžeske godine, a ima i drugih mišljenja. Kaže se da je bio posebno darežljiv i plemenit i da je bio dobar pjesnik. Ovdje u hadise kaže Fara ređulen badijen sadrahu, pa je vidio čovjeka koji je istorio svoja prsa. Ovo je mubhem, nepoznata osoba, nepoznato ime, za koga kaže Ibn Molekin, tražio sam dugo vremena ko je taj čovjek, pa ga nisam našao. Ko je taj čovjek koji je istorio? Kako bi znali ko je taj čovjek? Kako da dođemo do njegovog imena? Ko zna? Vratimo se nazad prema ashaba i pitamo nekoga, jel? Kako ćemo znati ko je taj čovjek? Nikako. U redu. Znači, tražit ćemo druge predaje hadisa i verzije u kome se kaže i došao je, na primjer, Ibn Mesud i isturio svoja prsa u sapu i rekao je poslanik sa osam toj. Možda ga je neko da shaba u svojoj verziji šta? spomenuo. Uglavnom se navodi to kao mubhem, jer nas ne zanimaju ko? Osobe i imena. Zanima nas propis. Bio to ime Mesud, ili Ebu Bekr, ili Halid ibn Walid, isti je propis. No međutim, možda je neko od ljudi spomenuo šta? O kome se radi? Kaže, čekao ovaj je poslanik, na primjer, sallallahu sallam u hadisu. Ja, ejuhan nas, inna Allahe kad farada alaikumul hađe fe huđu. O ljudi, Allah vam je propisao hađ, pa obavljajte hađ. فقام رجل من الناس فقال في كل عام يا نبي الله pa je ustao jedan od prisutnih pa kaže jel svake godine Allah poslaniče kaže ovaj molim pa je poslanik sa svemu šutao nekoliko puta pa je rekao kaže le u kultu nam ne može dvet molim me statato da sam rekao jeste morali bi a ne biste mogli ko je taj čovjek bio koji je rekao je li svake godine ne spominje se o tome hadisu. Ali ima jedna verzija u kojoj se kaže Fekame ređulun yukalu lehu lakra ibn Habis. Ustao je čovjek koga su zvali Lakra ibn Habis. Pa sada znamo po drugoj verziji ili iz druge verzije ko je bio čovjek koji je šta? Postavio to pitanje poslaniku. Ili druga stvar, često ravija kaže došao je čovjek poslaniku, ashab kaže na primjer, kaže Ibn Mesud, i došao je čovjek poslaniku i upitao ga, ili uradio je jedan od klanjača tako, pa je poslanik sa rekao to i to. A u stvari on je to uradio. On je to uradio, ali neće sebe da spominje, Kaže, jedan od ashaba ili jedan od klanjača i o tome. A on je u stvari bio taj. Kako Aisha radijallahu da nam kaže, kaže, ljubio je poslanik sallallahu sallam jednu od svojih žena, potom je izlazio u džamiju i nije se abdestio. Potom se nasmijao. Osmijehnuo se. Koga je ljubio? Nju. Ali ona nije spomenula, e, bi se osmijehnula da je ljubio Hafsu, pa izlazio, pa se ona osmijehnula? Ne bi se osmijehnula. Sada je u najmanju ruku, jel, ostala onakva kakva jeste. Ali taj, znači, moment, taj njen osmijeh nama ukazuje da se radi o, o njoj. Pa nekad su ashabi govorili, u trećem licu odnosilo se na nje, nekad bi spomenuli, nekad ne bi spomenuli, u svakom slučaju, da bismo znali koja je ta osoba, i kad se kaže tražio sam ime te osobe, vam kažu po 20 godina tražim ime te osobe, pa nisam našao, znači traže po rivajetima, po verzijama. Ili eventualno da se u Siri spomene ili slično tome, jer na takav način se može doći do, te osobe, iako, kažemo, ime te osobe ovdje posebno ne, ne šta? Propis, Nije od nužnosti da se zna. Ovdje se kaže letusavunne sufufekum ili ćete poravnavati vaše safove. Ili će Allah razjediniti vaša lica. Pa znači mora se desiti jedna od dvije stvari. Ili da poravnavate safove ili da se razjedine šta? Lica. Je li poravnavanje safova mustahab ili vađib? Vađib. I slušao sam da je Ibnu Hajar to ovaj, spominjao od većine uleme da je poravnavanje safova vađib, iako to nisam našao od njega. Ibn Hađara, a slušao sam od nekih šehova na predavanjima, da je Ibn prenio od većine uleme da je poravnavanje safova vađib. I kada vidimo ove hadise, vidjet ćemo, ovaj, zaista može se zaključiti takav propis. I vidimo koliko je bitno da po određenoj temi skupimo više hadisa. Ne na osnovu jednog hadisa da sudimo. I to je ono što je kod fakiha izazvalo velika razilaženja. Pa i navode argumente druge skupine koji kažu da je nešto vađib, kažu volena, a nama taj taj hadis iz koga se zaključuje šta da nije važi, Pa sve to treba šta spojiti na jedno mjesto, pa onda izvući kakav pro, I tada će biti čovjek najbliži istini. Pa je uzimanje jednog argumenta, a ostavljanje drugog problematično. Mi smo govorili više puta koliko je obavezno poznavati jedan hadis u različitim verzijama, je tako? A da ne govorimo koliko je obaveza poznavati različite hadise koji govore šta u jednoj tematici. To bez ikakve sumnje. To je još veća obaveza. Pa je, znači, nužno sakupiti te verzije i nakon toga tek donijeti propis. Ovo razjedinjavanje lica, kakve je forme, kakvog je oblika, razilazeše islamski učenjaci, pa kažu neki Allah će te barake otala promijeniti ih u lica, znači promijenit će njihov oblik, unakazit će ih, kao što je došlo u hadisu Buhurere, koga bi Buhari i Muslim, onaj ko diže glavu prije imama, da će mu uzvišeni Allah pretvoriti njegovu glavu u magareću glavu, u slabim verzijama u glavu psa ili u glavu šeitana i tako dalje, ali je poznato u magareću glavu. I to se desilo jedan put, znači u istoriji Islama, da se to znači desilo. Da je, jer čovjek koji radi suprotno sunnetu, ne, ne, može, ne može ga zadesiti, znači nikakav, nikakvo dobro. U svakom slučaju, doćemo i do hadisa koji govori o tome. A neki kažu da je ovdje ciljano razjedinjenje lica cilja na razjedinjavanje srca. I to je ispravno mišljenje. Znači da se time cilja na razjedinjavanje srca, jer je tako došlo u hadisu Ebu Davu da će razjediniti vaša srca. Pa jedan rivajet ili jedna verzija tefsiri šta? Drugu. Tefsire drugu. Pa ako znamo znači da je ovakva kazna da pripada onome ko ne poravnava safove, onda možemo slobodno kazati da je poravnanje safova obavezno. Ovdje je došlo el qidah kao da su strele. Kao da su strele. Znači došlo je precizno ovdje poređenje precizno poređenje koje savršeno odgovara ravnanju safova. Kako? Strelu kada ravnamo, kada izbacimo iz luka, ako bi bila milimetar na jednoj strani kriva, to je tamo negdje kod cilja možda metar ili više. Je tako? Ili se vrti, pa ne može pogoditi šta? Cilj. Znači, ako nije ravna, ne može pogoditi. E tako i saf. Ako nije ravan poput strele, ako je malo kriv, neće pogoditi cilj, to jeste nije saf onakav kakvim ga je tražio uzvišeni Allah te je ota. Pa stoga ponekad ovaj možemo vidjeti kod ljudi koji drže do sunneta da ovaj puno vremena znači posvećuju znači poravnavanju safova, iako to ponekad klanjače izmori i dosadi im i ne dozvoljavaju znači da se da se ovaj da se imami zabave sa ravnanjem sa ravnanjem safova na ovakav način. Dok su učenjaci Selefa, poput Omara i drugih, slali ljude posebno da poravnavaju safove. Znači, da pregledaju safove, da li su svi poravnati. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno imamu da priča nakon što se prouči i kamet. Jer je poslanik s.a.v. kaže Hatta kade en kebir Skoro da je htio, ha, pripremao se zašto za tekbir, pa je vidio čovjeka, kako ga je vidio, ako se za tekbir, je li bio okrenut prema kible? Pa dobro, kako će biti, priprema se. Hatta skoro da nije donio tekbir. Ne može to biti on okrenut prema džematljama. E, znači poslanik je sa šta vidio iza svojih leđa. Može biti jedno tumačenje. Da je poslanik sa vidio iza svojih leđa šta se dešava, ali samo u namazu. Po ispravnom mišljenju kod islamskih da poslanik sallallahu alejhi ve nije vidio ono što se dešava za njegovi leđa mimo namaza. To je bila odlika njemu u namazu i ne znamo da jedan poslanik imao tu odliku mimo njega sallallahu alejhi ve Moglo bi biti znači jedno tumačenje tako. Ili da kažemo drugo, da je pripremao se za tekpir, ali još uvijek bio prema, prema, ovaj, prema Safojima što ne odgovara spolješnjem značenju sve skoro dok nije, skoro da nije donijeli početni tekvir. Pa je rekao šta? Ibad Allah. Da se unne sufufekum, eu ne juhalifen Allahu bejne uđuhikum. Allahovi robovi, ili ćete poravnavati sapove, ili će Allah razjediniti vaša lica. Pa je pričao nakon čega? Nakon i Pa je pričao nakon ikameta. I ovo je stav džumhura uleme, da je dozvoljeno da se priča nakon i ikameta, bilo da se radi da je stvar koje se govori vezana za namaz ili mimo namaza. O čemu god da se govori ispravno je. Dok kaže imam Ebu Hanife, zabranjeno je. Nije dozvoljeno priča šta nakon i kameta. Kod Ebu Hanife se tekbir donosi, imam donosi tekbir kada kaže mu jezin kad kameti salatu. Tada donosi šta? Tekvir. Pa će to vidjeti da se to praktikuje u nekim žanijama danas, tamo gdje ljudi slede hanefijski meseb, opet nisu imami, ali ovo je jedna verzija, jedno, jedno mišljenje o hanefijskoj pravnoj školi. Ima i drugo, a to je da se sačka, da se prouči šta? I kamet. To je druga, znači, verzija jedno i drugo odgovara mezhebu. Ali je ispravno da treba sačekati šta? Da se završi sa kametom. Jer vidimo ovdje znači da je poslanik sallallahu alejhi sačekao, a ne znam da ima jasan argument da je poslanik sallallahu alejhi donosio tekvir prije završetka i kameta. Kaže Imam Lahmi od malikijskih učenjaka ako prođe dugo vremena između proučenog i kameta i namaza, tada će ponoviti mojezin i kamet. O hadisu je li svakako da je imam odgovoran i da je odgovorniji od drugih kada su u pitanju ili safovi i safanju, to smo ih spominjali. Ovdje se kaže ibad Allah letu se unne fufekum. Pogledajte koliko je poslanik s.a.v. bio brižan da pojasni ljudima propise, da im kaže Allahovi robovi ili ćete poravnavati safove ili će se desiti tako i tako. Pa je znači bio brižan da im pojasni ono što će im koristiti i da je dužnost imama da pouči ljude hajru i da ih pouči dobru i da ne, ne izostavlja nikoga od njih. Kada vidi jednog da je napravio grešku, neka upozori na to pred svima, jeli, ne spominjući imena i ne govoreći, znači, ovaj, direktno, već neka ukaže, znači, na propis tako da se svi mogu okoristiti. Ovdje kada kažemo letu se unne sufufekum Ovdje ima jedan dio koji nije spomenut. Mahzuf, nešto je izbrisano. To znači Wallahi la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Tako mi Allaha ili ćete poravnavati safove ili će Allah razjediniti vaša vaša lica. I ome hadisu je žestoko upozorenje za one koji rade suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve I u njemu je, kao što smo rekli već, dokaz da čovjek, odnosno da imam, treba ukazati na grešku, Samo da svi ljudi urade shodno sunnetu ili naredbi njegovih, kako je već rekao, a jedan ne uradi, da treba znači dok se u potpunosti ne ispoštuje ono što je naređeno. I u njemu je, u hadisu je dokaz da je nekruh čovjeku da, znači, da istura dio svoga tijela, prsa ili stopala u namazu, pa šta mislite onda šta je sa onim koji isturi cijelo tijelo? Stane čovjek u saf i sam štrči 15-20 cm mimo safa i ne pomjera se ni lijevo desno. I vidi ljude pored sebe, no međutim ne poravnava. Ako je samo isturanje prsa pogrdno, šta mislite onda kako je kada čovjek isturi cijelo svoje tijelo? I u ome hadisu je isto dokaz da čovjek treba, znači, da ljudima govori nešto dok ne šta cilja onim što govori. Što je dokaz za to? Zna neko? Pa dok nije, e, dok nije shvatio... šta želimo. Toliko nam je govorio poravnaj dok ne shvati da smo mi razumjeli kako on to želi da mi poravnamo safove. Pa znači nije dovoljno samo kazati ljudima učinite nešto, a oni nisu razumjeli tvoju poruku. Neki imami kažu poravnajte, popunite Allahu Ekber. To nije dovoljno. Ljudi ne znaju ni kako se poravnava, ni kako se popunjava. Ili znaju, ne znaju, znači precizno. I na kraju krajeva ne, ne, znači ne, ispune ono što im, ono imam, ono što im imam I u ovome hadisu je svakako žestoka ili prijetnja onome ko radi ovaj na jeli, razjedinjavanju muslimanskog safa. I ovim je autor završio, znači, ova dva hadisa, potom sredi treći hadis Enesa ibn Malika, o kome ćemo govoriti inšalom teala nekada kasnije, će Allah te bar da nas pouči našoj vjeri, da nas učvrsti na istinu, da nas učvrsti na sunnetu poslanika, sallallahu alaihi sallam, i na praksi salafa, i da nas sačuva zla, javnog i tajnog, Allah ta'ala, sallallahu alaihi sallam, Hvala ala alihi